Martxoak lau gaur aste artea da eta berri hon albiste gehia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia gehia xabi. Bai, garazi puskabiltza berriozarko herri zarrean gaur bertan. Gaur inauteria aste artea dela, aldezarreko etxietatik puskabiltza delakoa egingo da aurrak eta helduak kale jiran, atezate joango dira elikagaiak biltzen gerosiago askari herrikoian triparatuz gozatzeko. Kolumpio de Oro izeneko saria jasoko du Berriozarko udalak. Gaur aste artearekin arratsaldeko 6 jasoko du udalak Zaragozaan Kolumpio de Oro 2014 saria Konstituzio Plazan jarretako parkea dela medio irabazi du Berriozarrek saria. Raul Maizak irigintzako zinegotziak bere valorazioa jakinaren gainean jarri zuen. Bere esanetan Berriozarrek beti zaindu ditu honako espazioak. Azken finean bizilagunen topaketa guneak baitira errekonozimendua eskertu zuen. en gurekin ere hitz tarte Raúl Maizak eta ekarri ditugu bere Yo creo que es una satisfacción, ¿no? porque yo creo que eh, durante muchos años el Ayuntamiento de Riazar, eh, bueno, eh, ha hecho un gran esfuerzo en, disponer de parques infantiles en la mayoría de las plazas con el objeto de que la ciudadanía pues se relacione y eh, haga en sentido haga pueblo y creo que bueno pues es una satisfacción el que bueno que al final después de un montón de años trabajando se nos reconozca eh, a nivel estatal de que bueno disponemos en Berrezar de, de unos parques infantiles de gran calidad y que la gente los en definitiva los disfrute Kultur Txintza Eskolan izena emateko epea irekirik garazi. Martxoaren irutik, emezortzira zabalik egongo da aur eskolan izena emateko epea ikas postua eska dezakete 2000 eta 2000 amairu garren urteetan jaiotako aurrek, baita xabi 2000 amalau garren urtean jaiotakoak ere noski jaiotza horrek badago 2000 amalau, 2000 amabost ikasturteko lehen eguna, baino amasei aste lehenago beraz mugako eguna 2000 amalauko maiatzaren amabia izanik. Izena emateko EPEA ireki aurretik, Xabi Eskolako proiektu pedagogikoa eta eziketa taldea ezagutarazteko, baita izen ematearen kanpaina bultzatu asmoz ezitzaileek jate irekien jarduna egintzuten pasaden ostegunean. Eta eguraldearen baimenarekin berrozarko iturriak kutsiko dituen ibilbidea egingo da. Berrintasun arlotik antolatua eta martxoak zortzirako programazioaren baitan, hause egingo den eh, bigarren ekimena dugu zuzenki berriozarko iturriak erakutsiko dituen ibilbidean zehar eh, pasatzea gaur rasteartearekin arekin goizeko amaiketan kulturgunetik ekingo diote paseoari. Eta biharko egunarekin liburutegian ipuin kontalaria. Bihar hartxeleko seit erditan, aurrentzako ipuin kontalaria izango da liburutegian, zuk diozun bezala xabe, xorgin, burbuia, ipuin mitologikoa izena du kontatuko den ipuin hori. Eta mendialdea Kirol elkarteari helduko diogu Kirolen atal mur giltzeko. Susenki, azte buruko partiden emaitzei, garaziz ere egin zuten, saskibaloi dariek. Xabe, eh, neskak izan ziren eh, lehiatutakoak, eh, neskak diodan bezala kantolaguaren aurka lehiatu ziren, pasaden larun batean eta partida hori galdu egin zuten neskatilak, iruro eta tanto e, egintzituzten kantolaguako neskak, eta berriz hartarrak ordea berro zazpi. Xabi, jakin bezala gainontzeko emaitzak eguzki plaza kontsultatu daitezkea. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu, lehen txerdi gaurko iragarpenak garazi zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela, zaparra da txiki ertainak, botaz sarriago egunaren bigarren partean beraz gaur ere ez gara euriarekin libratuko. Trumoi ekaitza eta txingorra izateko probabilitatea txikia da. Aizeri daukionean ipar mendebaldeko aizea ulbizi biliko da, bola da gugorrekin bereziki, eta temperaturak nahikoa edo nabarmen jaitsiko dira. Beraz gaur ere, aterkiarekin kaleratu beharko gara xabi. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música